त सज पाक मे रे मेर बेत लाल खणा लाल मथा लाल में हथ विच ज़ैर मुंहिंजे जमे रे मर्ज सजद कोन दवाली मल करे सारे हथ ते मलोम तुल जाणे मलोम देन च ज़मद دا میرا र